บุ๊กทูสิบสี่แคทูริโอลิกาสีสปาลวสหิมะสีขาวส Sniegas y ระบาลตัสพระอาทิตย์สีเหลือง Saulė y ระ geltona ส้มสีส้ม apelsinas yra oranžinis เชอร์รี่สีแดง vyšnia yra raudona ท้องฟ้าสีฟ้า dangus yra mėlynas หญ้าสีเขียว Žolė yra žalia. ดินสีน้ำตาล Žemė yra ruda. เมฆสีเทา Debesis yra pilkas. ยางรถสีดำ Padangos yra juodos. หิมะมีสีอะไร สีขาว Kokios spalvos yra sniegas? Baltas. พระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลือง Kokios spalvos yra saulė? Geltonos. ส้มมีสีอะไร สีส้ม Kokios spalvos yra apelsinas? oranjnis เชอร์รี่มีสีอะไร สีแดง kokios spalvos yra vyšnia raudonos ท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้า kokios spalvos yra dangus mėlynos หญ้ามีสีอะไร สีเขียว kokios spalvos yra žolė žalios ดินมีสีอะไร สีน้ำตาล kokios spalvos yra žemė rudos เมฆมีสีอะไร สีเทา kokios spalvos yra debesis pilkos ยางรถมีสีอะไร สีด Kokios spalvos yra padangos? Juodos.